Unit 14 Asking for and Giving Information การถามและการให้ข้อมูล How long does it take มันใช้เวลานานเท่าไหร่ It takes a long time มันใช้เวลานานมาก It takes two hours มันใช้เวลาสองชั่วโมง It takes five days มันใช้เวลาห้าวัน It doesn't take too long. มันใช้เวลาไม่มากนัก Does this bus go downtown? รถเมล์คันนี้ไปตัวเมืองหรือเปล่า Yes, it does. ใช่ มันไป No, it doesn't. ไม่ มันไม่ได้ไป Is there a Chinese restaurant around here? มีพัตคารจีนแถวๆนี้ไหมคะ Is there a public phone near here? มีโทรศัพท์สาธารณะใกล้ๆนี้หรือเปล่า Yes there is Walk two blocks and turn left มีครับ เดินไปสองช่วงตึกแล้วเลี้ยวซ้าย Who did it ใครเป็นคนทำ What did he do เขาทำอะไร Where did he go เขาไปไหน Why did he do it ทำไมเขาถึงทำ How did he do it ขาทำอย่างไร Is the bank open tomorrow? ธนาคารเปิดพรุ่งนี้หรือเปล่า What time does it open? มันเปิดตอนเวลาเท่าไหร่ Are the stores open this weekend? ร้านต่างๆ เปิดในวันสุดสัปดาห์นี้หรือเปล่า It is open from 9 to 4มันเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมง It opens at 8:30 มันเปิดตอนแปดโมงครึ่ง It closes at ten. มันปิดตอนสิบโมง They are open from e i g h to t ten. มันเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสิบโมง How do you make corn soup คุณทำซุปข้าวโพดได้อย่างไร What is this for นี่ไว้ใช้สำหรับทำอะไร It is to focus the picture มันใช้สำหรับโฟกัสรูป What is this thing สิ่งนี้คืออะไร That's where you put the film นั่นเป็นที่สำหรับใส่ฟิล์ม Am I allowed to take a knife on the plane ผมนำมีดขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่า Yes you are allowed to ได้คุณนำขึ้นเครื่องได้ No you are not allowed to ไม่ได้ คุณนำขึ้นเครื่องไม่ได้ What should I do to pass the exams ผมคุณทำอย่างไรเพื่อที่จะสอบผ่าน What will I have to do ผมต้องทำอะไรบ้าง